الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ان يواجه الله تبارك وتعالى na wausieni pia nausia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun, enyi waislam Ayuha saimun, enyi mliofunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Enyi Waislamu kwa ujumla mliofunga na ambao hamkufunga kwa sababu mbalimbali za kisheria. كنا بالأمس وفي أول جمعة من رمضان نتلو هذه الآية tulikuwa jana katika Ijumaa la mwanzo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukisomeana aya hii na tukikumbushana kauli hii ya Allah tabaraka wa taala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية أني ambao mmemwamini Allah mefaradhishiwa juu yenu funga ayuha nnas wadhakarna anfusana na tukazikumbusha nafsi zetu jana katika Ijumaa la mwanzo wa mwezi wa Ramadhani bihadha alhadith hadithi hii tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema qad ja'akum shahr ramadan umekujieni mwezi mtukufu wa ramadhan shahrun mubarak mwezi uliobarikiwa uliojawa na baraka iftaradha Allahu alaykum siyamahu Allah amekufaradhishieni kuufunga mwezi wa ramadhani tuftahu fihi abwabu aljanna, inafunguliwa milango ya pepo ndani ya mwezi huu wenye baraka. Wa tughlaqu fihi abwabu aljahim, na inafungwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani milango ya moto. Wa tughallu fihi maradatu shayatin, na wanafungwa na kudhibitiwa wale magwiji na wakubwa katika mashayatini fihi lailatun ndani ya mwezi wa ramadhani kuna usiku ambao khairun min alf shahr ni bora zaidi ya miezi alfu moja man hurima khairuha atakayenyimwa na kakosa kheri za mwezi huu fakad hurim atakuwa amenyimwa na amepata hasara ayuha nnas haya ni miongoni mwa maneno matukufu tuliokuwa tukikumbushana jana ndani ya Ijumaa la mwanzo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa ha nahnu alyawm lakini punde ghafla sisi leo hii nuwaddiu shahra ramadhani tunauaga mwezi wa ramadhani tuko ukingoni mwisho mwisho kabisa ya mwezi mtukufu wa ramadhani nuwaddiu shahra tauba ibadallah tunauaga mwezi wa tauba, mwezi ambao ndani yake kuna fursa kubwa tukufu ya kutubia na kurejea kwa Mola wetu Allah tabaraka wa taala. Nuwaddiu shahra alkhair, tunauaga mwezi wa kheri. Shahra albirri walihsan, tunauaga mwezi wa wema, mwezi wa kutendeana wema, mwezi wa ikram. Shahru sadaqat, mwezi wa sadaka wa kathratil a'mali salihat mwezi wa kukithirisha matendo yaliyokuwa mema ayuha nnas, tunauaga nuwaddi'u shahra siyam tunauaga mwezi wa funga walqiyam watarawih tunauaga mwezi wa kusimama mwezi wa kisimamo cha tarawih shahra alquran tunauaga mwezi wa Qur'an ibadallah mwezi wa Qur'an miongoni mwa miza na sifa pekee za mwezi huu kuwa ni mwezi wa Qur'ani, mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani, ni mwezi ambao watu walitakiwa kuipa nafasi kubwa Qur'ani kwa kuisoma na kuisikiliza na kuizingatia na kuieneza na kuitafsiri na mambo mengi yanayohusu e, yanayohusu kitabu cha Allah tabarak wa taala. Ndugu Waislamu, katika hili pia ni nikumbushe jambo muhimu sana japokuwa tutalizungumza peke yake tukipata fursa watu mbalimbali waislamu mbalimbali ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wame wameipa nafasi Qur'an katika sura mbalimbali wako ambao wameisoma sana Qur'an wako ambao wameitafsiri kwa wingi kwa waislamu wako ambao wamehifadhi, wako ambao wameisikiliza, wako ambao wamefanya namna moja au nyingine katika kuihamasisha Qur'an. Na katika yaliyofanyika na yanayofanyika mara kwa mara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, almusabaqatu qur'aniyya ni mashindano ya Qur'ani allati tuqad fi shahri Ramadhan ambayo huwa mara nyingi yanafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, mashindano yanayofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hili ni jambo la kheri. Watu kutoa zawadi kwa ajili ya kuhamasisha vijana na Waislamu kwa ujumla kukipa nafasi kitabu cha Allah na kukihifadhi kitabu cha Allah, lakini mashindano yaliyokuwa mengi yana makosa ya kisheria ndani yake, kuna akhta, kuna makosa ya kisheria yanayotokea katika mashindano yaliyokuwa mengi, na ndiyo maana tunahitaji muda wa kutosha ambao twaweza kuwakumbusha Waislamu kunako makosa ambayo ni makosa yanayofanyika katika haya mashindano mengi yanayofanywa na Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa hayo ambayo kwa haraka haraka taweza tukayagusia ni Waislamu kuijali Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake kuhusisha mashindano haya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake, hata kama Qur'ani naam inatakiwa ipewe nafasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini huwezi kukuta Waislamu wakifanya mashindano ya Qur'ani nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwajengea sura Waislamu ya kwamba Qur'ani inatakiwa ithaminiwe na ipewe nafasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina maana wakiitafsiri kauli yake Allah tabaraka wa taala ya kwamba shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran maadamu qurani imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hiyo qurani ithaminiwe ndani ya ramadhani peke yake kwa hiyo tunawakumbusha Waislamu, mashindano siyo ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Wawahamasishe Waislamu kuthamini Qur'ani ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Lakini pia mashindano haya yamebadilika mwelekeo wake, badala ya kuwa ni kumhamasisha tashjiu lmuslim kumumshajiisha muislam na kumhamasisha ahifadhi kitabu cha Allah imebadilika kuwa ni biashara ni musabakatun tijaria ni misabaka na mashindano ya kibiashara watu hawakusudii tena kuta, watu hawakusudii tena kuhamasisha vijana kuhifadhi Qur'an wala ku, wala kuijali Qur'an na ndio maana baadhi ya fukaha wakazuia mashindano ya namna yote ambayo yanakuwa yana iwadh yana zawadi hata mashindano ya Qur'ani lakini kauli ambayo ina nguvu ni kwamba yanaruhusiwa lakini lazima adabu zizingatiwe na makusudio yawe yale yale ya kuhamasisha watu katika kuthamini kitabu cha Allah tabaraka wa taala Ndugu Waislamu, mashindano mengi tunayoona katika mataifa yetu ni biashara ya watu fulani, bali imefika hatua ikikaribia mashindano wanaitwa matajiri, alafu wanapewa zabuni za kuchukua ndani ya mashindano haya. Watu wanaingiza fedha, anaingiza mwenye milioni mia, mwenye milioni mia mbili, kwa sababu ni biashara, na ndiyo maana unakuta malengo yamekuwa tofauti. Wale wanaosimamia mashindano haya malengo yametoka katika ya asili, yamerudi katika biashara, na wale ambao wanahifadhi pia eh, wanatoka malengo, badala ya kuhifadhi kitabu cha Allah ili kwa malengo ya kisheria, wanakimbilia katika masala haya ndugu Waislamu, lakini katika yanayopatikana, sikwambii katika michanganyiko ya wanawake na wanaume katika sehemu moja inayo kupatikana katika mashindano haya, lakini kuwasimamisha wanawake ambao ni wanawake sawasawa, umri wao ni mdogo, miaka kumi na sita, kumi na saba mpaka ishirini, kuwasimamisha mbele ya wanaume wasome mbele yao tena kwa masikitiko makubwa, bila stara za kisheria, mabinti wanasimama mbele ya wanaume pasina haya, eti wanasimama kufanya misabaka na mambo mengi ambayo ahlul ilmu wameyazindua kunako mashindano haya yanayofanywa kwa malengo mengine. Lakini yote kwa yote, mashindano haya mengi yanasimamiwa na watu wa bid'a, mashindano mengi yanasimamiwa na mahisbi maikhwani Haya mashindano mnayaona, mashindano ya dunia, sijui mashindano ya Afrika, mashindano ya nini, yanasimamiwa na watu wa bid'a. Vijana wa sunna, msiende kushindana kwenye mashindano haya watu wa bid'a, mashindano ya mahizbi hakuna haja wala kuna faida katika kushirikiana na watu wa bid'a kwenye mambo haya. Lakini pia ni mambo ambayo yamejaa uongo, yamejaa utapeli ndani yake, yamejaa khada ni mambo ambayo yanahitaji kuzinduliwa kunako haya mashindano yanayofanywa ya Qur'ani, na ndio maana utakuta viwanja vinajaa, vijana wanahifadhi, lakini mabadiliko hayapo katika jamii yetu. Hao vijana wanaohifadhi Qur'ani wako wapi? Mbona tuwaoni kimaadili hatuwaoni kitabia, hatuwaoni kiibada, hatuwaoni misikitini. Wanaonekana mwezi wa Ramadhani wanaitumia Qur'ani ni sehemu ya kula na kutafuta kipato mapato na kutafuta uchumi, jambo ambalo wanachuoni wamelipiga vita jambo hilo, kuitumia Qur'ani kuwa ndio biashara yako, ndio sehemu ya kutafutia maisha. Ndugu Waislamu, hilo nimeligusia tu, lakini sio mada yetu. Kwa hiyo tunauaga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Qur'ani, shahru itqi min nirani, mwezi wa kukombolewa na kuokolewa na moto wa Jahannam, shahru lintisari ala lnafsi wal mwezi wa kupambana na nafsi na matamanio shahrul imtithali li awamirillah ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم mwezi wa kufuata mwongozo wa Allah na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwezi wa kufuata sheria za Allah waislamu wengi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani wanaitikia sheria za Allah na maamrisho yake na wanaacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala ayuha saimun enyi wafungaji ayuha almuslimun enyi waislamu alibra alibar walidhat mazingatio na mawaidha fil hayati kathiratun jidda katika maisha yetu ni mengi sana ambayo tunatakiwa kuyaangalia na kuzingatia na kuzinduka inqidha'ul a'mar umri kuisha, watu namna wanavyomaliza umri wao kwa kasi, hili pia ni mazingatio makubwa. Namna watu wanavyo wanavyokuwa kwa kasi, namna wanavyoongeza miaka, namna wanavyomaliza miaka yao ya maisha kwa kasi, haya yote ni mazingatio katika maisha yetu. wa mururu al-a'wam na kupita kwa miaka na umri na miezi, namna inavyokimbia kwa haraka. Hili lapaswa kutuzindua na kutuamsha kutolala ndani ya misimu kama hii mitukufu, na namna ikiondoka, lazima tusikitike, tuwe na majonzi, lakini pia tumwombe Allah tabaraka wa taala aturejeshe misimu hii iliyokuwa bora. Ndugu Waislamu, lakini pia eh, katika yale ambayo tunatakiwa kuyazindua na kuyakumbusha ya kwamba tunauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani wa kabla dukhul shahri Ramadhan, kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia, kunna nad'u Allah, tulikuwa tukimwomba Allah ayubalighana iyahu, atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Walyaum naqul, leo twasema Allahumma taqabbalahu minna ya rabbil alamin ewe Allah tukubalie Ramadhani yetu kabla ya Ramadhani tulikuwa tukimuomba Allah tufikishe Ramadhani leo tunasema ewe Allah ikubali Ramadhani yetu ibadallah eni waja wa Allah wala nadri hal nahnu mimman yukbalu minhu siyam hatujui je sisi ni miongoni mwa wale ambao wamepokelewa saumu zao wamekubaliwa saumu zao walqiyam na wamekubaliwa visimamo vyao wasairu a'mal na wamekubaliwa matendo yao yaliyobakia yaliyokuwa mema je sisi ni katika hao tunapokumbuka kauli ya Allah e, inayosema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila wale ambao wanape, wanatoa vile walivyopewa na Allah hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa zina hofu kwamba wenda yasipokelewe matendo yao. Muumini anatakiwa kuwa katika hali hii kwamba anapofanya amal anamwomba Allah mkubalie, kwa sababu anahofia kwamba huenda kafanya sawa, je, yamepokelewa? Kwa hiyo anakithirisha kusema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, lakini ukweli ni kwamba hakuna anayejua Je, ni katika wale waliopokelewa saumu zao na visimamo vyao na matendo mema? Am nahnu mimman sama, ama sisi ni katika wale ambao wamefunga. Wa kana hadhuhu min siyamihi aljuu walatash, ikawa eh, kikubwa alichoambulia katika fungu ya, funga yake ni njaa na kiu kwa sababu kuna kundi la namna hiyo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilizungumza kwamba limefunga lakini limeambulia kiu na njaa. Tunamwomba Allah tabarak wa taala asitujalie katika kundi hili. Ndugu Waislam, waqama wahadhuhu min qiyamihi saru wa taab, ama sisi ni katika wale ambao wamesimama visimamo vya qiyamu Ramadhan, wamesimama visimamo vya tarawih na lakini kusimama kwao faida kubwa waliyoamulia ni kukesha na tabu ule zile tabu za kukesha au sisi ni katika wale ambao tumekubaliwa visimamo vyetu katika wale ambao mtume sala sala amesema man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi tuomba Allah tujalie katika kundi hili na wala situjalie katika kundi ambalo limesimama na likaambulia kukesha na kutabika walakinna narju thawab Allah lakini sisi twataraji thawabu za Allah tabarak wa taala na malipo yake juu ya yote tuliyoyafanya mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanatma'u fi afwi na tuna matumaini makubwa ya msamaha wa Allah tabaraka wa taala wa karamihi na tuna matumaini makubwa na Mola wetu kunako ikramu yake na kwamba atatukirimu aweze kutupa yote tuliyomuomba ndani ya Ramadhani na tuepushe na yote tuliyomuomba tukinge nayo na tupokelee matendo yetu ndugu waislamu قال الله تبارك وتعالى أنا سمع الله تبارك وتعالى كتك حديث القدس أنا إيه؟ عند حسن ظن عبدي بي mimi nipo na mja wangu pindi anapokuwa na dhana nzuri na mimi. Hebu tuwe na dhana nzuri na Mola wetu kwamba Allah tabaraka wa taala hawezi kumtupa mja wake anayemkimbilia. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, inna la nudhi'u ajra almuhsinin. Allah tabaraka wa taala hapotezi ujira wa mtu aliyefanya aliyefanya mazuri. Kwa tuwe na dhana nzuri na Mola wetu, fa ahsinu dhanna yu'minuna billah tuwe na dhana nzuri na Mola wetu na Allah tabarak wa taala maa alhadari min maghbatati at-taqsir pamoja ya kwamba tuwe mbali na tuchukue tahadhari na sababu zote za kupungua za mapungufu za ambazo zinaweza zikatufanyia mapungufu katika ibada zetu wa an nahdhara min alghafla ghafla na tuchukue tahadhari na kughafilika na kujisahau na, ku, so, na kufanya taswif kusogeza mambo ya kheri mbele mambo nitafanya nitafanya nitafanya nitasali nitasimama anasema Allah tabaraka wa taala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara yeyote ambaye atafanya amali ndogo inayolingana kimo au kiwango cha eh, punje ya ulezi basi ataiona amali hiyo kwa hiyo yeyote aliyotanguliza amali yoyote ya kheri ndani ya Ramadhani basi awe na awe na dhana nzuri kwa Allah kuwa ataipata أيها السائمون أيها المسلمون أني وإسلام فوداعوا رمضان المبارك kuwaga mwezi mtukufu wa Ramadhani yenye baraka yakunu bihadhi al-a'mal inakuwa kwa matendo haya mema na matendo ambayo ni bora kabisa watu wasiuaga mwezi wa Ramadhani kwa matendo maovu kwa matendo machafu kwa wakabadilisha zile kheri walizozifanya kwa maasi na madhambi بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما سمعتم وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد ayuha saimun ayuha almuslimun enyi waislamu mliofunga na ambao hamkufunga ambao mmejaliwa kudirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani fawadau Ramadhan almubarak kuwaga mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka yakunu bihadhi al'amal unakuwa kwa matendo haya ambayo mengine tumeyagusia na mengine tutayagusia tena walikai nastadrik ba'dha ma fatana min alkhair na ili tuweze kudiriki yaliyotupita katika mambo ya kheri wa kulluna ala taksir na tusisahau kwamba sote tuna mapungufu sote tuna mapungufu kila mtu kuna pahala kapwaya ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna aliyejitahidi katika funga kwa ikhlasi kabisa akapwaya katika upande wa kusoma Qur'ani kuna aliyejitahidi kwenye kusoma Qur'ani na kufunga akapwaya katika upande wa sadakati kuna aliyejitahidi upande wa sadakati na ikram na kufuturisha akapwaya katika upande wa qiyam upande wa kusimama kuna aliyejitahidi katika yote akapwaya katika upande mwingine upande wa istighfari upande wa tauba kwa hiyo sote tuna mapungufu katika mambo mbalimbali ambayo yalitakiwa tuyafanye kwa kwa asilimia kubwa ndani ya mwezi wa Ramadhani lakini tunasema kuwaga mwezi mtukufu wa Ramadhani yakunu bilijtihadi bitaat inakuwa katika kujitahidi katika toa kadiri siku zinavyozidi kuisha zinavyokaribia kuisha ndivyo tunatakiwa kujitahidi na kujipinda katika siku zilizobakia ama yule ambaye unamuona anazembea na siku za Ramadhani zaisha basi hii ni alama na ni dalili mbaya kabisa kwa Muislamu namna hii lakini mtu ambaye anatambua thamani ya masiku haya kila siku inapoisha basi anajitahidi na anaongeza bidii lakini pia wanuwaddiuhu bidawami al-amali salih tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa kudumu na matendo yaliyokuwa mema. Hatuuagi mwezi wa Ramadhani kwa kupunguza na kudhoofika na kurudi nyuma katika matendo mema. Muislamu wa kweli au hivyo anauaga mwezi wa Ramadhani kwa kudumu na zile kheri nyingi ambazo alikuwa akiishi nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wanuwaddiuhu biddua, tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa dua, tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa dua, kwa maombi. Bi anna Allah taala yatakabbal biyatakabbal minna tumwombe Allah tukubalie ramadhani zetu eh wa minkum salihal a'mal tuwauaga mwezi wa ramadhani kwa kumwomba Allah tukubalie na wakubalie waislamu wote mwezi wa ramadhani na matendo mema aliyotanguliza ndani yake na min duaa salafi salih ilikuwa katika dua na maombi ya wema waliotangulia wakiomba wakisema Allahumma sallimna ila Ramadhan ewe Allah tusalimishe tupe tu, tu, tujalie tuidiriki Ramadhani tukiwa salama wasallim ramadhan, lana Ramadhani na uisalimishe Ramadhani kwetu sisi ijalie Ramadhani itudiriki ikiwa tukiwa salama tunufaike nayo Watas, eh, watasallamu minna mutakabbala na ipokee Ramadhani gani kutoka kwetu sisi ikiwa ni yenye kukubaliwa ibadallah wanuwaddiuhu tunauaga mwezi wa ramadhan bikathrati listighfar kwa kukithirisha istighfar siku zinazobakia kila siku inapoingia mpya tukithirishe istighfar kumlilia Allah tabarak wa taala muislamu ukatenga nusu saa ukakaa mwenyewe ukawa unamlilia mola wako unaleta tauba chozi likakudondoka kwa kukumbuka makubwa uliyoyafanya ambayo yanaweza yakakuangamiza katika maisha yako, lakini pia chozi likakudondoka kwa kukumbuka mambo mbalimbali aliyokupitisha Allah. Unapokumbuka baadhi ya madhambi makubwa ambayo aliwahi kuyatenda na huku unamwomba Allah tauba, hili linakufanya wewe ujitenge na uwe karibu na Mola wako. Kwa hiyo ni tunawaga mwezi wa Ramadhani kwa kukithirisha istighfar, tenga muda pekee, lia na Mola wako kwa mengi makubwa yanayokusibu, mengi makubwa ambayo unatamani Mola wako akufutie na kuondoshea athari yake katika maisha yako. wanuwaddiuhu bitaubatin nasuh, tunauaga Ramadhani kwa tauba ya kweli, toba ya kutorejea kule tulikokuwa. Hivi ndivyo watu wa kweli waislamu wa kweli wanawaga mwezi wa Ramadhani lakini ya mambo ya kusikitisha wengi wanaaga Ramadhani kwa kurejea kwenye maovu yao wasanii wanarudi kwenye miziki yao wazinifu wanarudi kwenye uzinifu wezi wanarudi kwenye wizi wao kila mtu aliyekuwa amehama msikiti anahama tena aliyekuwa amehama ibada anazihama tena hii ni dalili ya kwamba Ramadhani ameambulia njaa na kiu hajaathirika haja na Ramadhani, na ndiyo maana naiaga kwa madhambi. Wanuwaddiuhu bishukuri lillah, tunaaga Ramadhani kwa shukurani ya kumshukuru Allah tabarak wa taala muislamu anatakiwa kuyaga ramadhani kwa kumshukuru Allah alladhi an'ama alaina bi ni'mati alislam wa ni'mati irsali rahma kwa Allah ambaye ametuneemesha kwa neema ya Uislamu ametuneemesha neematu siyam wal qiyam aliyetujalia neema ya kufunga na neema ya kusimama wa qiraati alquran na neema ya kusoma Qurani wa hifdhi hifdhil jawarih na neema ya kulinda viungo vyetu ndani ya mwezi wa Ramadhani hizi ni neema kubwa ambazo tunatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala Allah asema la in shakartum la azidannakum lakini pia Allah anasema walitukabiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala sio kumkufuru lakini ndugu Waislamu, tukimalizia mazungumzo yetu ya leo, inna mimma nudhakkir bihi anfusana, miongoni mwa mambo ambayo tunazikumbusha nafsi zetu mwisho mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, istighlalu ma baqiya min ayamihi wa layalihi alfadila, kutumia vizuri kabisa kile kilichobakia katika masiku yake na mchana wake Leo tupo katika Ramadhani ya ishirini na nane na wengine ishirini na saba. Ina maana tumebakisha eh, ima siku moja au siku mbili. Kwa hiyo ndugu Waislamu, utaona tumebakisha muda mchache sana, lakini pia hizi siku zilizobakia ndani yake kuna siku ya ishirini na tisa. Hii siku pia ni katika zile siku ambazo hutarajiwa Lailatul Qadr, lakini mwislamu anayetambua thamani ya masiku haya siku zote kwake yeye zinakuwa kama vile ni Lailatul Qadr kutokana na thamani yake na uchache wa masiku haya, kama Allah alivyosema ayyaman ma'dudat kwa hiyo ndugu Waislamu, tutumie hizi siku chache zilizobakia. Hizi siku mbili au siku moja zinaweza ukafanya makubwa ya, ya kukulindia yote uliyofanya ndani ya masiku yaliyotangulia. Unaweza ukafanya makubwa zaidi ya uliyofanya katika siku zote ulizozitanguliza. Ni tutumie vyema, wa nahnu qadimun, na sisi tunaelekea mwisho mwisho wa haya masiku. Na ndugu Waislamu, katika mambo ambayo tunatakiwa kuwakumbusha waislamu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ndani ya hizi siku ambazo zimebakia ni swala zima la zakatul fitr laqad sharaa Allah ta'ala fi akhir shahri saum Allah ameweka sheria mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zakatul fitr zakatul fitr zakatul fitr na hii tumeizungumza mara kwa mara ila tunaikumbusha ni zaka ambayo sababu yake ni kumaliza ramadhani eh zakatul fitr maana yake azakatu lati sababuha alfitr min shahr ramadhani zaka ambayo sababu yake ni kumaliza mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hiyo ndio maana ni zaka maalum inayofungamana na kipindi hiki ambacho zaka hii ni muhimu sana sana sana na mtume sallallahu alaihi wasallam aliifaradhisha zaka hii qurbanan yatakarrabu biha al ila Allah ni ibada ambayo anajikurubisha nayo mja kwa Allah tabaraka wa taala haithu faradha rasulullah pale alipofaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitr zakatul alfitr sa'an min ta'am ambalo ni pishi moja katika chakula eh, kwa watu kwa watu eh, kwa watu wote eh, mtumwa na mtu ambaye alikuwa huru mtoto mdogo na mkubwa wa kiume na wa kike wote hawa wamefaradhishiwa zakatul fitr ndugu waislamu kwa hiyo basi tujitahidi sana kutoa zakatul fitr na na muda wa kutoa ndo muda huu ahlul ilm wako ambao wamesema unaweza ukatoa unatoa mwanzo wa Ramadhani, na yote tuliyasema katika darasa zetu, na wengine wakasema unawatoa kabla ya siku mbili. Alhasil, hii ndugu Waislamu, muda mzuri wa kutoa zakatul fitr ni pale ambapo inapokuwa imezama jua katika siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi hiki ni kizuri kutoa zakatul fitr mpaka eh, kabla ya kuswali Idi lakini ikitokea umeswali Eid hujatoa ahlul ilm alfuqaha wanasema siku ya Eid yote unaweza ukatoa zakatul fitr ndugu waislamu niamalizia katika nukta hii miongoni mwa malengo na hikma za zakatul fitr ambazo zimezungumzwa katika maneno ya mtume swalla sallam na wamezungumza ahlul ilm muwasatul fuqara kuwaliwaza maskini wasiokuwa na kitu mafakiri tunafahamu kwamba maisha ya watu hayalingani, watu tunazidiana. Yawezekana kilo mbili ya chakula ikawa si lolote kwako wewe, lakini kwa mwingine ni kazi kubwa kupata kilo hizo mbili na nusu za mchele, na wakati mwingine anahitajia kilo tano za kula mchana na usiku. Kwa hiyo uzuri wa Uislamu ukamjali Muislamu kwa tabaka lolote atakalokuwa nalo, kwamba wale wenye nacho wenye uwezo na ambao wana uwezo watoe zakatu fitr. Na zakatu fitr ya ikhwan, si matajiri. Tukisema wenye uwezo sio matajiri peke yao mwenye uwezo wa kumiliki chakula cha mchana wa mwezi mtukufu cha mchana wa siku ya Idi na jioni yake kinachobakia basi na yeye atoe zakatul fitr yake nini unaweza ukapewa mchele huyu akakupa na wewe wastahiki kupewa lakini ukafika hatua na wewe ukatoa umepewa kama kilo ishirini na wewe zinakutosha kilo kumi basi unaweza ukatoa katika zile kilo kumi pia na wewe ukatoa zakatul fitr kwa nini? Ili Waislamu wote wafurahi. Tena mchele uliokuwa mzuri chakula ambacho watu wanakipenda, Waislamu wanakitamani, kila watu wote wanakikubali chakula hicho. Bila shaka katika miji yetu ni chakula, ni mchele, tena mchele ambao ni mzuri kabisa, kila mtu anaukubali na kila mmoja anaupenda. Ama ukisema umpelekee mtu zakatu fitri, sawa, watu walikuwa wanatoa tende, ukimpelekea tende zakatu fitri, bila shaka utakuwa hujakidhi kile kiwango ambacho au ile hali ambayo ndiye kusudia zakatul fitr. Kwa hiyo malengo ya zakatul fitr ni kuwaliwaza maskini, watu wasiokuwa nacho, na wao washiriki na wenzao katika kula chakula kizuri siku ya furaha, siku ya Eid al-Fitr, wa idkhalu sururi alayhim, na kuingiza furaha katika wao watanfis watakhfifi anhum, na kuwapa faraja na kuwapunguzia majukumu badala ya kukaa anawaza atapata wapi chakula, atapata wapi, na kilichotakiwa kupewa ni mchele, wala sio ni vyakula, wala sio thamani ya vyakula, kwa sababu kuna ujanja unakuja. Nikimpa mchele, je, eh, atapata wapi mafuta ya kupikia, atapata wapi nyama, atapata wapi, atapata wapi? Utompa vyote, atakwambia hata gesi hana, utainunua gesi. Atakwambia hata mkaa hana, atakwambia sijui chumvi hana, sijui kitu gani. Mpe mchele, ukitaka kumsaidia vingine msaidie, lakini mpe mchele. Watoto wakiona mchele umeingia nyumbani siku ya Idi, kuna mazingira fulani yatabadilika katika nyuso zao, ajue kumbe na leo sisi pia tunabadilisha hali fulani ndani ya siku siku hii tukufu. Lakini ukimpa pesa baba yao, pesa ni pesa. Baba yao anaweza akaifungia kwenye mfuko wake akaiweka badala ya kuwanunulia chakula cha kutosha, akawasukuma kwa majirani na pesa amepewa, akamwambia nendeni kwa maji. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sala la mchele ni sala ambayo, sala la chakula ni sala ambayo lina hikma na faida nyingi kwa yule anayepewa ikaja sali anaweza akapewa mchele alafu akauza ndugu waislamu hatuwezi kujibu maswali yote ambayo ni iftiradhia kwa hiyo basi zakatul fitr ni kuwafanyia vizuri wale maskini wasiokuwa na uwezo. Dini gani utaipata ambayo inathamini watu wote na inawathamini watu kwa kiwango cha namna hii kama siyo dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu? Lakini miongoni mwa faida za zakatul fitr alitisafu bi sifati alkaram, kusifika kwa sifa ya ukarimu waljud na sifa ya, ya ukarimu ya utoaji na mtu sifa ya kutosheka. Unapopewa zakatul fitr au unapompa mtu, unajipamba na ukarimu na ile ambayo ni sifa nzuri kwa mwanadamu. Miongoni mwa faida za zakatul fitr, tatuhiru saim min allaghawi والرفث والإثم والتقصير الحاصل في أيام صيامه Ndugu Waislamu, miongoni mwa faida za zakatul fitr ni kumsafisha aliyefunga kutokana na mapungufu mbalimbali mbalimbali yaliyojitokeza ndani ya mwezi wa Ramadhani, mapungufu katika funga yake, mapungufu katika kisimamo chake, mapungufu katika kutazama. Kuna mambo mengi umekutana naye na wewe umefunga, umetazama mambo mbalimbali ya ajabu, umesikiliza mambo mbalimbali yasiyofaa, lakini umefanya mambo mbalimbali ambayo si ya sawasawa katika dini yako. Wewe umelazimishwa kusaini mikataba ya rushwa, umelazimishwa kusaini mikataba yenye riba, umelazimishwa amelazimishwa kufanya kadha kadha, mambo mengi ambayo uwendo ameyafanya yana mapungufu ndani ya so, ndani ya Ramadhan, basi zakatul fitr miongoni mwa faida zake ni kukusafisha kutokana na mapungufu ya namna hiyo. Ndugu zangu Waislamu, mwisho kabisa katika faida ya zakatul fitr, ada ushukuri neema, ni kutekeleza shuku, eh, ni kutekeleza ibada ya kushukuru neema ya Allah tabaraka wa taala, neema ya kufunga, neema ya kukujalia aliyokakamilisha mwezi wa Ramadhani, unamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutoa hiyo zakatul fitr na kuwaliwaza wenye kuhitajia na maskini na mafakiri ndani ya siku hii tukufu ya siku ya Eid ya Eid fitr Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutoa chakula hukatazi baada ya kutoa chakula ukamnunulia nyama ukamnunulia kuku eh, ukampa na pesa ya nyingine, vyote hivyo unafanya eh, ihsan haijafungwa kwenye hilo, isipokuwa zakatul fitr inatolewa chakula wala haitolewi thamani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salah